Euskal Herrian mila bat pertsona horbiltzen badira astero manifestaldira. Frantziako iparaldean ogoitama bost mila dira astero lan legaren kontrakarrikan. Blokatzeak bidarkatzen dira grebak sektore guzia kunkitzen ditukasik. Azken sondaien arabera frantses populakuntzaren euneko irurogoita amaja eta sortzi sindikatuetatik bost lan lege esedearen kontra dira. Gerrar Filos lan ikuskaria izan da ogoitama urtez. Amar mila enpresetan ibili gonbidak asik eta lan lege xedearen artikulu guztiak ezagutzen ditu. Gerard Filoche. Oui, on va gagner, bien sûr. Il est impossible que cette loi, ait les minoritaires partout. Euh, bai, irabaziko dugu, ez da posible euh, legea pasatzea. Gutiengoan da, bai alerdi sozialistan, bai ezkerrean, bai parlamentuan, sindikatuetan eta iritzi publikoan. Manifestaldiak badira orain badu hiru hilabete, bi milioi pertsonek parte hartu dute behin bederen mugimenduetan, grebak badira denetan. Des manifestations monstres avec 30 000 personnes, dans les ports, les docks, les raffineries, les déchetteries, dans les transports, dans les cheminots, dans les, les, les RER, e dans la RATP à Paris. Et pourquoi s'entête-t-il pourquoi? Parce qu'il faut le dire aujourd'hui quel est l'enjeu. Il s'agit de casser 100 ans de code du travail. Zergaitik tematzen dira hola, gaur jokoan dena da eun urteko historia duen lan kodearen suntxiketa. Mende bat gure deretsuak lortzeko. 1936, 1945, 1968. François Hollande casse ce café. Léon Blum, Lionel Jospin edo Mitterranek egindako guzia hausten ari da François Hollande. Lionel Jospin. Bizi mugimenduko kideek gomitatu zuten lan kodearen aditu hau, Xavier Arluchet biziko kidea. Importantada da azpimarratzea gaur egungo egoera dela eta ikusiz nola nahi duten pasatu olako e, ba, e, eh, sozialarremanen iraultza bat eh, eztabaidarik egin gabe, jendartearen iritzia, sindikatuen e, proposamenak takonduan hartu gabe, e, ba, behar dela, ez dela hori pasatzen da, eta gainera parlamentuan ere eztabaida sai estuz berroita behatzikako iru artikulua erabiliz, importantea dela, ba, erritarren iritzia, erritarren mobilizatzea sustatzera. Aste arte untan beste egun garrantzitsua izan entzela bohukaren zat, Sine egin Gérard Gerard